Svima njima upućujem riječi Allaha subhanahu wa ta'ala o beširi sabirin. A ti obrado i strpljive. A da li ima nekoga od nas da nije zabrinut, da nije zbunjen, da nije pogođen svakodnevnim iskušenjima? Okrenimo se oko sebe, pogledajmo jedni druge. Da li ćemo naći nekoga koga ne pogađaju iskušenja? Ima li nekoga ko nije iskušan odlaskom? Neke od njegovih voljenih osoba s ovoga svijeta? Ili da istog nije pogodila teška bolest ili neka druga nedaća? ove riječi upućujem svakom onom koji biva iskušan, ezijećen, zlostavljan na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Svakom onom kome je učinjeno nasilje, kome je oduzeto njegovo pravo svima njima, prenosim da je naš uzvišeni gospodar rekao Obeširi sabirin. obeširi sabirin وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أتي obradu istrpljive. One koji kad ih kakva nevolja zadesi kažu, draga moja braćo, plemente i cijene sestre, u istinu je strpljenje kod prvog udarca. strpljenje se pokazuje i dokazuje kod prvog udarca. Odma, kada ti dođe musibet, čuješ da ti umrla draga, voljena, bližnja osoba ili bračni drug. Doktor te obavijesti o tvojoj teškoj bolesti. Obavijesti te da ubrzo moraš napustiti ovaj svijest, svijet. Bolesti se proširila pod cijelom tvom tijelu Ne može se zaustaviti. Šta ćeš reći? Šta ćeš reći? الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون a ti obraduj strpljive one koji kad ih kakva nevolja zadesi samo kažu mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. svima ovima upućujem i šaljem ove riječi inša Allahu Teala iz srca u srce svakom od njih kažem Allah ti povećao nagradu podigao ti stepen tvoju daređu i pomogao ti da riješiš svoju nedaću Allah Đalla ti pomogao da upoznaš Dunjaluk ako ga već ne znaš Ako ne znaš njegovu prevrtljivost i obmanjenost, njegovu ukrašenost, prolaznim ljepotama i uživanjima, Allah Đalašanuhu ti pomogao da upozna suštinu ovoga Dunjaluka i svoju svrhu bivstvovanja na njemu. Kao što kaže Ibn Al-Qayyim rahmetullahi ta'ala alaih u svojoj poznatoj nuniji لو ساوت الدنيا جناح بعودة لم يسقي منها رب ذا الكفران لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناه القاسر الطيران da dunjaluk vrijedi kod Allaha Đalašanu koliko krilo mušice gospodar ne bi njime napojio nevjernika međutim tako mi Allaha dunjaluk je prezreniji kod njega od krilca malog letača, male mušice siđnun judijeku bi sahibi imani لكن جنة المأوى لذي القفران سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان تيسني زاتور Dunjaluk je tjesni zatvor nosiocu vjere, vjerniku, dok je nevjernicima sigurno boravište. Njegovi stanovnici su neznalice, besposličari i ludaci. Enđe su sukani, najgori, najprezredniji stanovnici. وألذهم عيشا فأجهلهم لحق الله ثم حقائق القرآن قد آثروا الدنيا ولذة عيشها الفاني على الجنة ورضوان život na njemu na dunjaluku najslađi je onome koji ne poznaje Allahovo pravo a zatim prava Kur'ana dali su prednost dunjaluku i slatkom ali prolaznom životu na njemu nad džennetima i Allahovu zadovoljstvu ja ašiqa dunja ta'ahab li ladi kad nalahu l'ušaku kulle zamani awa ma sami'ta wa hel ra'ejta mesari l'ušaki min šibin wa min šubbani a ti opijeni dunjalukum razmisli o onome šta su postigli koji su bili opijeni njime u svakom vremenu za nisi čuo ili vidio završetak opijenih mladića i djevojaka Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma bio je na putovanju kada mu je došla teška vijest, za prepaštujuća vijest. Kakva vijest? Vijest da moj sin preselio. Vijest da moj sin umro. Sin Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma je preselio. Gdje je Ibn Abbas? Zar nije kod svoga sina? Zar nije pored njega? Ne. Na putovanju je i na putovanju mu dolazi ova teška vijest ili Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma pocijepao svoju odjeću ili se počeo udarati po licu i obrazima ili počeo čupati kosu ili dizati svoj glas Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma je skrenuo s puta zatim donio tekbir Allahu Akbar klanjao dva rekata i rekao inna lillahi wa inna ilaihi rađion mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Postupili smo onako kako nam je naredio naš gospodar. A naš uzvišeni gospodar je rekao Ja ijuha alladine amenu sta'inu bis sabri wa salah inna Allahe nas sabirin. O vjernici tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju namaza. Allah je doista sa strpljivima. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma se strpio, klanjao dva rekata i rekao mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Zato, dragi moji brate, kada ti dođe musibet, da li postupiš na ovakav način? Sin, djete, draga moja braća i sestre, dijete nije kao neko drugi. Smrt i odlazak djeteta sa ovoga svijeta zna i može da shvati samo onaj koji je to doživio. Samo on zna šta, zna, šta znači dijete. S njim, s djetetom, sigurno da odlazi i dio samog roditelja. Svaki roditelj bi poželio da on umre, a da njegovo dijete ostane u životu. Svaki roditelj želi da on ode prije svoga djeteta sa ovoga svijeta. Razmisli. Razmisli ti kojim je dijete preselilo, kojim je suprug preselio ili supruga, bližnji, otišao s ovoga svijeta. Razmisli, zar mi nismo na ovom dunjalku u zatvoru? Zar se ne nalazimo kao u zatvoru? Pa, ako ti je neko bližnji preselio, otišao s ovoga svijeta, zar nije izašao iz ovoga tjesnog zatvora? U vjerodostanom predanju hadis kuciju stoji Mali abdil mu'min min jaza Iza qabattu safijahu min ahli dunja thumma ihtasaba illa al-jannah. Šta drugo od nagrade pripada mome robu vjerniku kada mu uzmem njegov plod od stanovnika Dunjaluka i on se na tome strpi osim džennet. U drugom hadisu stoji Iza mate valedu l'abdi قال الله تبارك وتعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي kada umre dijete nekog čovjeka Allah subhanahu wa ta'ala kaže svojim melekima uzeli ste dijete moga roba. Pa će meleki odgovoriti, meleki odgovore nam, da. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Pa će reći Allah djelašanu svojim melekima mada kale. Šta je rekao? Šta je rekao moj rob? Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Pa će reći, rekao je, reći će ja rabbi, hamideke o strđa. Odgovor će gospodar, zahvalio ti se i rekao inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga kaže ibnu li abdi bejten fil džennet i osemuhu bejtul hamdi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže sagradite mome robu kuću u džennetu i nazovite je kuća, kuća zahvale. Zato Allah subhanahu wa ta'ala prejasno kaže innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. U istinu samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni. Preselio je sin najboljeg Allahovog subhanahu wa ta'ala roba Muhammeda Mustafa alaihi salatu wasalam Ibrahim pa su oči Allahova poslanika alaihi salatu wasalam zasuzile i nakvasile lice, rekao je alihi salatu wasalam, inna la'ayne la tedma, wa inna l'kalbe la jahzan, wa la nekulu illa ma yurdi rabbena, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. O istinu, oko je suzno i srce žalosno, ali ne kažemo ono osim ono čime je naš gospodar zadovoljan. Mi smo Allahovi mi ćemo se njemu vratiti. Kažeš, dragi moj brate, plementa i cijena sestro, da ti je umro tvoj bračni drug, koji ti je mnogo značio u životu. Kažeš, umrla ti je majka, a ona mi je bila najvrijednija na Dunjaluku. Kažeš, umrla mi je curica, radost moga oka. Kažemo, preselio je Hafiz šejh Jusuf rahmetullahi ta'ala alih kojeg smo svi rado slušali šta da radimo jedni drugima moramo reći kullu men alihha fan kullu men alihha fan sve što je na zemlji prolazno je hoćemo li mi ostati vječno na zemlji O koji si ukopao svoju majku i svoga babu, ispratio svoju suprugu na drugi svijet, osjedio, doživio duboku starost i doživio smrt svoga sina, svoga djeteta, sina ili kćerke, mi koji ćemo danas ili sutra ispratiti Нашик. Me. koji ćemo danas ili sutra ispratiti našeg brata Hafiza Jusufa rahmetullahi ta'ala ali hoćemo li mi ostati vječno na zemlji ne tako mi Allah Đalašanu nećemo tako mi Allah Đalašanu kullu bin alaiha fadu ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام Sve što je na zemlji prolazno je, ostaje samo gospodar tvoj, veličanstveni i plemeniti. Jedan od pjesnika je rekao, Isbir, لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلد strpi se na svakom iskušenju izdrži i znaj da nema čovjeka da će vječno živjeti وَإِذَا أَتَتْكَ مُصِيبَةٌ تَشْجَى لَهَا فَذْكُرْ مَسَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ مُسَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ Kada te pogodi musibet i ražalostite, sjeti se musibeta vjerovjesnika Muhammeda Mustafa alaihi salatu wasalam. Umro je sin Fatime, kćerke Allahov poslanika alaihi salatu wasalam. Slušaj, dragi moj brate plebenta i sestro, šta joj je Allahov poslanika alaihi salatu wasalam rekao smirujući je i izražavajući svoje žaljenje, svoje učestvovanje u njenom bolu, što i mi to već raščinimo, rekao je, لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب Allahu pripada ono što je dao i Allahu pripada ono što je uzeo. Svaka stvar kod Allaha subhanahu wa ta'ala ima svoj rok. Ima svoj eđal. Zato se strpi i očekuje nagradu. inna lillahi wa inna ilaihi rađion. Svi smo mi Allaho i svi ćemo se njemu vratiti. Ti i tvoja supruga, tvoja djeca, tvoji roditelji, tvoja rodbina, svi ste vi Allaho i Đelašanohu i njemu ćete se vratiti. O ti plemeniti brate koji si pogođen teškom bolešću, ti koji si pao na postelju, ostao nepomičan na njoj, ti koji nisi u stanju da se pomjeriš, okreneš desno ili lijevo, ti koji ne znaš jesi li živ ili mrtav, upućujem ti ove riječi, slušaj i uzmi pouku. Ejub, alaihi wa ala nabijina salatu wasalam, imao je mnogo imetka, veliku porodicu, mnogo djece, bio je mnogo ugledan, lijepa izgleda, zdrava tijela, velike snage, sve je to izgubio. Šta mu je ostalo? Šta mu je ostalo? Ostao mu je zdrav, njegov jezik, kojim je slavio i veličao Allaha subhanahu wa ta'ala i ostalo mu je razumno srce koje zna za svoga gospodara, subhanahu wa ta'ala. Ovaj veliki čovjek, Ejub alihi wa ala nebina salatu wa salam, ostao je na postelji 17 godina, boreći se sa svojom bolesti. Pored sebe imao je samo svoju suprugu koja ga je hizmetila i liječila. 17 godina na postelji. Šta je rekao وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين I Ajubu se, kada je gospodaru svome zavapio, mene je nevolja snašla, a ti si od milostivih, najmilostiviji, mi mu se odazvasmo. Koga je to snašla nevolja? Ko se to razbolio? Jedan od vjerovjesnika. Ko je to imao najveća iskušenja? Al-Ambija, vjerovjesnici. Emšir, budi zadovoljan, budi radostan. Kada Allah Đelešanu zavoli svoga roba, stavi ga na iskušenje. Naprotiv, dokaz imana jesu iskušenja. Ljudi s najvećim iskušenjima su vjerovjesnici, zatim oni slični njima, a zatim oni slični njima. Šta je uzvišen je rekao o Ejubu, alaihi wa ala nabina, salatu wa salam, kako ga je nazvao? Inna vajadnahu sabira. Ni'mal abdu innahu awab. Mi smo ga našli strpljivog, izdržljivog. Divan li on, rob bio i mnogo se kajao. Ma asabe min musibetin fil ardi, ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير Nema nevolje koja zadesi zemlju, a i vas, a koja nije prije nego što je damo zapisano u knjizi, to je Allahu u istinu lahko. Znaj, dragi moj brate, plementa i sestro, da sve što ti se dogodi, sve je to zapisano u levhe mahludu. Da se iskupi cijeli umet, svi ljudi, da se okupe, da ti koriste u nečemu, da ti odagnaju nevolju, neće to moći učiniti, osim onoliko koliko je to uzvišenje Allahu odredio i zapisao. I da se svi iskupe, da ti naškode, naude u nečemu, neđe ti moći nauditi osim onoliko koliko je Allah Đalašanu zapisao svakom onome koji je izgubio vid, koji je oslijepio, nudim riječi Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma u zadnjim godinama svoga života je oslijepio. Pa je zahvaljivao Allahu subhanahu wa ta'ala bio bi upitan na čemu to zahvaljuješ Allahu subhanahu wa ta'ala, on bi odgovarao na jeziku kojeg mi je ostavio da ga subhanahu wa ta'ala spominjem i srcu da razmišljam i razumu da uzima pouku. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji mi je ostavio sve ovo, vidi, otišao, ali je ostalo drugo. Allahu robe, okreni se lijevo i desno, okreni se oko sebe, pogledaj u onoga koji je iskušan većim iskušenjima. Pojedini ljudi ne mogu da se strpe i na najmanjem iskušenju. Zašto? Zato što nisu osjetili slast strpljenja. Jeste, svakako da je sabor strpljenja na početku gorko, ali završnica slađa je i od samog meda. Poslušaj, dragi moji brate, plementaj cijena sestro, riječi koje se prenose o vrijednostima iskušenja. Kažeš, zašto me iskušava Allah subhanahu wa ta'ala, zašto me pogađa ovim musibetima, slušaj što kažu islamski učenjaci, uzvišeni Allah iskušava svoga roba, a voli ga, voli svoga roba, znaš li zašto, znaš li zašto, zbog čega, kako bi Allah subhanahu wa ta'ala čuo i vidio njegovu poniznost, kako bi Allah djelašanu vidio i čuo te darro svoga roba, ponizno svoga roba. Jesi li razmišljao, dragi moji brate, prije nego što kreneš od jednih do drugih vrata, od jednog do drugog ljekara, jesi li razmišljao da se prvo obratiš milostivom onome koji mnogo prašta, onome koji je najmilostiviji, onome koji se odaziva nevoljniku njegovoj molbi. Kažu islamski učenjaci, bela i musibet izaziva dovu iz musibeta, iskušenja proizilazi i dova. Vidjet ćeš čovjeka da ne spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, ne čini mu dovu, ne klanja noći namaz, ne uči Kur'an, ne daje sadaku milostinju, ništa od dobrih dijela ne čini. Međutim, kada ga pogodi musibet, kada ga pogodi iskušenje, sve ovo se javlja kod njega. Sve ovo se javlja kod njega. Njegove oči se orose suzama, srce se skruši, podigne svoje ruke, smiri svoju dušu i uputi iskreno dovu Allahu subhanahu wa ta'ala i pokaje se. Upitan je jedan od pobožnjaka za njegovo pokajanje. Kako se on pokajao i vratio Allahu subhanahu wa ta'ala. Slušajte kako se ovaj čovjek vratio Allahu subhanahu wa ta'ala i svi uzmimo pouku iz toga. Kaže jednog dana ujela me je zmija. A da ja to nisam ni osjetio. Nisam se na to ni osvrnuo. Nisam osjetio bol. Međutim, nakon nekoliko dana moja jedna ruka se paralizovala. I Iza toga nakon nekoliko dana paralizovala se i druga ruka. Zatim jedna, nakon nje druga noga. Pao sam na postelju nimalo se nisam mogao pomiriti. Nekoliko dana je prošlo, nakon čega mi je otišao vid, oslijepio sam. Zatim, nakon nešto dužeg vremena, jezik mi se ukočio. Nisam ga mogao pomjerati. Jer li ostalo išta od tijela zdravo? Kaže, Allah mi je ostavio sluh sve mi je uzeo, osim sluha. Kaže, slušao bi šta pričaju oni oko mene, dok sam bio prikovan za postelju. Pojili bi me, a ja nisam bio žedan. A kada bih bio žedan, ne bih mogao da iskažem svoju potrebu. Hranili bi me, a ja sam bio sit, dok ponekad bio bih gladan, a oni me ne bi hranili zbog toga što nisu znali za moju potrebu. I tako osjećao bih bolove sve dok nije došao jedan dan. Slušajte što mu se dogodilo. Kaže, došla nam je komšinca i upitala moju suprugu. Kakvo je stanje tvoga supruga? Moja supruga je odgovorila. Slušajte ovo. Bolesnik nalazio se na postelji prikovan za nju i neprestano osjećao bolove, ali slušajte bol ovih riječi. Slušajte bol ovih riječi. Kaže, moja supruga je odgovorila, niti je živ, pa da se nadamo njegovu ozdravljenju, niti da umre, pa da se zaboravi. Kamo sreće je da umre, pa da ga zaboravimo, ili da živi, pa da imamo korist od njega. Kaže, ove su me riječi mnogo zabolile. Suze su mi potekle iz lice. Kada je došla zadnja trećina noći, molio sam Allaha subhanahu wa ta'ala svojim srcem. Upućivao sam mu dovu. Tražio pomoć od njega milostivog. Mnogo sam to činio. Kada mi je odjednom u tijelo došao žestog bol, od kojeg sam izgubio svijest. osjetio sam težak bol nakon kojeg sam izgubio svijest. Nakon otprilike sahat vremena probudio sam se, došao sam sebi i našao sam svoju ruku na prsima. Našao sam svoju ruku na prsima. Pokušao sam da je pomjerim kad ruka se pomjerila. Druga ruka da vidim I ona se pomjerila. Zatim mnoge. I one su se pomjerale. Subhanallah. Ima Kaže zatim mnoge i one su se pomjerale. Pokušao sam da ustanem, ustao sam. Vid mi se vratio, Ustao sam do vrata i pogledao u nebo, pogledao u zvijezde i progovorio, progovorio, zar ja govorim, progovorio sam, o ti koji si najveći dobročinitelj, neka ti je svaka hvala. Gospodaru moj, neka ti je svaka hvala. Emme yuđibu il muttarre iza da'ahu wa yakšifu su wa yaj'alukum hulefa al ardi a ilahun ma'allah kalilem ma tadakkarun. Onaj koji se nevoljniku kad mu se obrati odaziva i koji zlo otklanja i koji vas na zemlji namjesnicima postavlja. Zar pored Allaha pošto i drugi Bog kako nikako pouku vi da primite. Ove riječi upućujem svakom da i onome koji poziva Allahu subhanahu wa ta'ala onome koji popravlja stanje oko sebe, onome koji biva zlostavljan na Allahom subhanahu wa ta'ala putu zbog toga što se pridržava sunneta Allaha poslanika Muhammeda Mustafa alihi salatu wasalam. Ove riječi upućujem svakoj pokrivenoj sestri zbog toga što je ona pokrivena, jer se s njom i njenom čednošću, njenom prelijepom mahramom danas kao nikada više ismijava. Svakom bratu i sestri koji se pridržavaju Allahove subhanahu wa ta'ala vjere tražeći time samo od njega subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo nastojeći da očuvaju vjeru Muhammeda Mustafa alaihi salatu wa salam držeći se čvrsto te iste vjere onakve kakva je objavljena Muhammedu Mustafa alaihi salatu wa salam iako je danas poput žeravice na dlanu svima njima upućujem ove riječi. Plemenita sestro, cijenjeni brate, vi koji ste iskušani nekakvom nedaćom, vi kojima je učinjeno nasilje, kojima se drugi ismijavaju zbog vaše vjere. Zar Zekerija, alaihi vala nebina, salatu wasalam, nije ubijen? Zar Jahja, alaihi vala nebina, salatu wasalam, nije zaklan? zar Jusuf alaihi wa ala nebina salatu wasalam nije bio zatvoren zar Muhammed Mustafa alaihi salatu wasalam nije optuživan za vrađbinu za laž za pjesništvo ejne nahnu min ha ulaik gdje smo mi od ovih Allah subhanahu wa ta'ala je rekao كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا sahirun au međnun. I tako je bilo, ni onima prije ovih nije došao ni jedan poslanik da nisu rekli čarobnjake ili ludje. Nema ni jednog poslanika, alihissalam, da mu nisu govorili čarobnjake, ludje, a bili su takom je Allaha Đalašanu najpametniji ljudi, najbolji ljudi. Ali svi mi, inša Allahu Teala, doći ćemo Allahu Subhanahu Wa ta'ala svi ćemo doći na suđ najpravednijeg suca Allaha subhanahu wa ta'ala vjernici daje oni koji teže popravljanju stanja popravljanju onoga što se zatrlo od Allaha subhanahu wa ta'ala vjeri ali isto tako i nevjernici munafici oni koji su se ismijavali s Allahom subhanahu wa ta'ala s njegovom vjerom njegovim poslanicima, vjernicima u njega subhanahu wa ta'ala, svi oni bit će iskupljeni pred uzvišenim Allahom, uzvišenim i silnim gospodarom, koji će reći Innehu kane fariqun min ibadi, yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna, wa anta khairur rahimin.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 Sjećate li se kada ste ih ismijavali, izrugivali se s njima zbog njihova pridržavanja za vjeru? Sjećate li se kada ste se ismijavali za njihovo pridržavanje za sunnet Muhammeda Mustafa alaihi salatu wasalam? Sjećate li se kada ste ih ismijavali za mahrame i nazivali pogrdnim imenima? Naprotiv, sjećate li se kada ste ih nazivali za ostalima i nazadnima? Kada ste ih nazivali bolesnima? Onih, onima nad kojim je pero djegnuto? Sjećate li se kada ste se ismijavali s Kur'anom i Muhammedom Mustafom alihi salatu wasalam inni jazaitumuhum al jevme bima saberu annahum humul faizun njih sam ja danas nagradio za ono što su trpjeli oni su doista postigli ono što su željeli njih sam ja danas nagradio za ono što su trpjeli na putu pridržavanja za vjeru islam doista su samo oni postigli ono što su željeli Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas Allah želešanu učusti u njegovoj vjeri da budemo od prvog ferita spomenuti, spomenutog ovim ajetima da budemo od onih koji su govorili nakon što su povjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala svoga gospodara koji su govorili mi vjerujemo zato nam prosti smiluj nam se jer si ti najmilostivi molim da subhanahu wa ta'ala budemo njegove iskrenih robova strpljivih od onih koji će strpiti se na ovom putu iako je put težak iako je danas pridržavanje za vjeru onakvu kakva je objavljena Muhammedu Mustafi alihi salatu wasalam poput žeravice na dlanu. Ali ova glava na našim ramenima inša Allahu ta'ala treba da ostane na ovom putu pa ili da se odvoji od ovoga tijela ili da je u drugom slučaju crvi rastoče. Molim vas subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih njegovih strpljivih robova koji će trpiti i koji će ako Bog da postiće ono što su željeli. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nagradi našeg brata Hafiza, šeha Jusufa da mu dadne ono što je priželjkivao. Zbog svoje vjere u njega subhanahu wa ta'ala. Zbog žrtvovanja za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru za sunnet Muhammeda Mustafa alaihi salatu wa salam. Zbog sabora, strpljenja na svemu tome. Molim ga subhanahu wa ta'ala da mu podari ono što je priželjkivao. A ti plemeniti, brate, cijenina, sestro, nemoj da se žalostiš. Ne žalosti se. Ovo su riječi koje je izgovorio Muhammed Mustafa alihi salatu wasalam svome prijatelju, Ebu Bekru, radijallahu talan, kada se nalazio zajedno s njim u pećini na putu do Medine mu ne la tahzen, inna Allahe ma'ana. Ne žalosti se, plemeniti brat. Ne žalosti se, cijenina sestro. Inna Allahe ma'ana. Doista je Allah s nama. Ne zaboravi riječi Allaha poslanika, alaihi salatu wassalam. Ađaban li emril mu'min. Inna emrahu kullahu khairun. Volejse dhake li ahadin illa l'mu'min. Čudno li je stanje i čudna li je stvar vjernika. Svaka njegova stvar, svako njegovo stanje dobro je po njega. I to nije, i takav slučaj nije, osim kod vjernika. In asabethu sarra'u šekar, fe kane khiran lehu, wa in asabethu darra'u sabar, fe kane khiran lehu. Ako ga zadesi blagostanje, Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalan je na tome. I to je dobro po njega. Bude dobro po njega. A ako ga pogodi musibet, teškoća, belaj, nedaća, strpi se na tome. Pa na kraju njemu pripadne lijepa završnica. Ne zaboravimo riječi Allaha poslanika alihi salatu wasalam. Men asabehu hemmun, au gammun, au sekamun, au šiddetun, فقال الله ربي لا شريك له الله ربي لا شريك له الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه koga pogodi briga ili tuga ili bolest ili nedaća nekakva, pa kaže moj gospodar je Allah, on nema sudruga. Moj gospodar je Allah, on nema sudruga, a da mu to sve neće biti otklonjeno od njega. Gospodaru naš, mi smo tvoji robovi, potomci tvojih robova i tvojih robinja. Naša sudbina je u tvojim rukama, tvoja odredba je konačna i ništa je ne može odgoditi niti obrzati molimo te svakim tvojim imenom koji si sebe nazvao ili si ga spomenuo u svojoj knjizi ili si ga podučio nekog od tvojih robova ili si ga zadržao kod sebe u samo tebi poznatom molimo te da Kur'an tvoju objavu učiniš proljećem i svjetlom naših srca i prsa lijekom za naše brige i naše tuge molimo te da nas učvrstiš na iskušenjima, da budeš zadovoljan nama kao svojim robovima danas dok živimo inša Allah padamo samo tebi na seždu da budeš zadovoljan s nama kada nam budeš uzimao dušu kada pošalješ svoje zaselnike meleka smrti da nam uzme dušu da tada budeš zadovoljan s nama i da budeš zadovoljan s nama kada nas sutra proživiš i izvedeš pred sebe, a da i mi budemo zadovoljni tobom, uzvišeni gospodaru, kao svojim gospodarom, islamom, vjerom i Muhammedom, Mustafom, alihi salatu wasalam, našim poslanikom. Alhamdulillahi rabbil alemin. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته